الله الإنسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربنا الذين آمنوا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أما بعد Mi smo govorili u prošlom času čuvanje časti I znači, rekli smo da ćemo više tala nastaviti, ali moramo se vratiti malo da obnovimo lekciju obnavljanja majka znanja. Međutim, prvo smo objasnili da žena nije ravnopravna sa čovjekom kada je u pitanju, znači dunjaluka može biti ravnopravna sa čovjekom kada je u pitanju je. Osim u nekim procesu. recimo da je Allah Đelšanu rekao da ne žude za onim što je Allah Đelšanu kao jedne na drugima i da je umu Seleme upitala poslanika za džihad i pravo, zašto žene ne mogu ići u džihad, zašto njih dvije kao jedan muškarac dobio pa je Allah poslanik rekao ne žudite za onim što, je, što je Allah odlučio jedne na drugima. Međutim, žena vijednica i svaka žena mora znati da je Allah Đelšanu ženu razlikuje samo zbog prirodne stvaranja i zbog njezine uloge u društvu. Znači zbog prirodne kao kao slabije spola i zbog njezine uloge u društvu. Žena ima od razlike na muža ima različitu ulogu u društvu. I isto Allah Želešanu je stvorio onako kako je stvorio od rebra. Pa kaže poslanstvo ovom hadisu debu Horere, ako je hoćeš slomiti, ako hoćeš popraviti, to će samo služiti. A takva kakva je, kriva može da služi. Međutim, dovoljno je za pametna insana koji je vjernik i hoće istinu. Ajde, Đalla Đušanu kaže, ali Đalo kalamune, ala nisaj, ima padalo mama. Allah je Đelšanu dao upravu nad ženama, Allah odlučuje jedne na druge i kaže onda da je jedna razlog što ljudi vode brigo ženama, što su oni sposobni, da zarade i metak i da troše na poruci, on su dužni. Svaki vjernik je čovjek dužan da donese obskrbu, a ona je da Allah da traži obskrbu, da obskrbi znači da donese obskrbu svoje žene i svoje djeci. To žena nije dužna. I Allah je odlikovao ovdje žena muškarca kada bi gledali realno, da žena ne treba da razmišlja da li će imati ručak ili neće. I da li će imati šta obući i da li će imati kad se razboli koje odvuči doktor i liječnik. Zašto je Allah Đelešanu oslobodio ženu ovih obaveza? Zbog toga što je žena, znači, ne bi trebala izaći iz zbog ovih obaveza vješati sa muškarcem. I druga stvar, što ona ima obavezu koju mora biti puno slobodna, to jeste briga u kući i o muževoj djeci. I on hadisu od Allah ibn Omara, kako že imam Buhari, što za ju kaže, el marratu ra'etun fi Kaže, bejti zemčiha to rejetiha. Žena je pastir u kući svoga muža i ona će biti odgovorna za to Znači, žena neće, još je možda Allah ono što ono kazna koju tražila Allah. Ali će Allah je pozvati na sudnjem danu, na odgovornost, ne za komšiju i komšinicu koju se puno brinu i tračaju, već za ono što je zaduženo od Allaha Azza u fi bejti zemčiha u kući svog muža, da čisti održaje kuću, ona daje svežinu kući, isto tako, pošto čovjek izlazi i traži na fatu koju je Allah Želešanu dao, traži da svoju ženu i djecu, on je manje, znači, prisutan u kući, žena je više odgovorna za odgoj djece. Pogotovo ženske djeci. Allah Đelešanu isto kaže, arri, kaže ali i ne Ljudi su za jednu deređu ispred žena. Zašto ljudi zemlja? Znači, redu poštivanja. Zato što je Allah Đelešanu dao tu odliku, odliku čovjeku. Dalje drugo smo govorili da je znači, dužnost pokrivati se ženi. To je bila druga tema, tako? Dovoljno bio ovaj hadis koji smo napravili u uvodu da je žena avret. Avret rije znači sva stidna. Dovoljno bi je ženi bilo što je Allah Đelšanu slobodio džihada i džemata, a muškarstvo stavio u vađiv, čak dume i namaza u džematu, zbog čega? Zbog toga što ona treba da se trakulj, u školca, šta je njezna školjka? zna kuća. Allah Đelešanu kaže kad ne figu juti kune, vola te barešne, i je lula. U svojim kućama, kaže ženama, u svojim kućama borate ljepotu kao pagonsko doba, ne pokazujte. Žena ne smije brojati koliko njezin muž puta izašao iz kuće pa da bi ona se mogla sad i u to takvišti I govoriti ti je svuda, ja ne idem. Normalno ne znači to da žena ne može izaći iz kuće radi potrebe, ali to je samo radi potrebe. Žena ne smije iz kuće muža izaći bez njegova pitanja čak i da oblađe svoje roditelje. Osim po nekoj leme ako nije obašla i četiri mjeseca, šest mjeseci. Završi kako lema tumači i propis. Ali hoću da vam kažem, znači ženu, Allah Đelešanu je naredio ženu da bude upući, da uči ajete, upući propise šarijata, zbog toga što žena u većini slučajeva izaziva šta? Smutnju kada se umiješa u društvu. Pa su onda prešli na ihtila, ihtila, treću temu. Dovoljno bio hadis o ihtilatu od Abdullaha i Amra ibn Lasa, u sunanima se bilježi, da je poslanik rekao kaže muru e vlade kumbi salati, jednu čovjek kaže hata, bela ka seba, druga iza, bela seba, znači kad bude imao kad bude imao sedam Padri buhu hata ila iza bela ga ašar, izudarajte djecu od deset godina ako neće nama. Čovjek ima pravo potrebiti silu do djete ne bude puno da da ga i bade. Tako isto čovjek ima potrebiti silu ako mu žena neće i bade. Ima je pravo udariti, kaže sva u vremenu. Ima je pravo udariti ako ona neće slanjati nama. Normalno neće udarati bokserski, jel? Već na jedan način odgoja da je dođe, što kaže mi dođe joj glavi, joj srbi, da je pane žetom metalni stop, da je ona dužna, da je ona mu kemle posljednik, čime doba prvi hajt, hajt da je ona dužna na znači da je ona dužna, kao i svi ostali puno muslimani ugovarajući na svoje krije. A isto i momak kad mu se pojave ili poluči da prvi put pojavu se dlake na stidnim mjestima iz i on je tada buluk, ima kosove, kad je poslanik, se ne pišu pera, između ostao jedno, nego to postane puno to dijete, a čim postane puno to pišu sa gresi. I on je odgovorio, Kaže u Lema, tada roditelj ne treba tu svoje dijete zbog bata. On je odgovorio, samo može nastaviti. Kaže, ovo treće što mi jako bitno ovdje za ihtilat, kaže, i razdvojite ih kaže, da mu svi medađi i razdvojite ih u postelje. Znači, brata i sestri, treba razdvojiti u postelji, kažu Lema, da nemaju čak iste sobe. Pa kako onda neko može reći da ehtilat nije zabranjen? Kad brat i sestra u krmu sostu, zajedno jednu pio, jedna i majka onda jedan otac. I, i trebaju da se odvojno postelji. Zbog sprečavanja dolaska do nepoželjnih posljedica šta je onda za muškarce žene koji nisu ništa jednim drugima? Znači, ovo se, ovaj sad svi sunanima, znači ovo je dokaz za pametnu osobu. Da je tilat haram. I da ne, mogu, ne mogu oni koji nisu mahrem ženi sjediti sa njom i ulaziti ko žene, hm, znači bez mahrema ili slično. Međutim, mi smo došli do, isto do, znači, žen, ženog boravka u kući. Znači, kaže, jedan od šehova, brat mu poginu u džihadu. Njegova je mlada ostala, znači sa djecom, bez čovjeka. Kaže jednom od, od svojih učenika, gledajući je kroz prozor kako preseljava iz njihove kuće u drugu kuću, Kaže, ovo je moja snaha. 20 <clears throat> godina, prvi put ja vidim da je izašla iz kuće. Evo sad ja za 20 godina prikupio. A on je hranio, pazi. On je uzdržavao bratovu djecu i ženu njegovu. Za 20 godina nije vidio vanjski izgled. Možete zamisliti kako stoji. I sporedi sa današnjim vjernicom. Pazi. Kaže poslanik, jednoj ženi nije dozvoljeno da izlazi iz svoje kuće bez dozvole svoga muža. U drugom kaže, koja žena izađe iz kuće da iz dozvole njezinog muža meleci je proklju sve se ne vrati u kuću. U trećem je onaj pod Allahom sržbom sve dok se ne vrati svoje kući. Bez dozvole muža. Međutim, <clears throat> nas muže kaže, dozvolo žena da izađe iz kuće. Došli smo znači da teme dinaru. suvanje časti, znači bježanje od nemorala od prvenstveno od zinalka. Allah Đelešanu kada je vela takrebu zima. Vola takrebu je nemojte ni blizu bluda. Innehu, sa, innehu kane, kaže, innehu kane pahi mesaj svila. Kada, doista je to razvrat i kako je to ružan put. Kaže, imam kurtobi u desetom tomu svog tefsira. Kaže, zašto je Allah Đelešanu ovdje rekao vela takrebu zina, nemojte blizu bluda, a nije rekao nemojte čini bluda. Kaže, ovo je daleko precizniji i jači jezički. I kaže, ovo jezički, nemojte primicati sprečava svaki dolazak, znači, do bluda je haram. Dok nemojte čini blud samo, znači, nemojte sami čin činiti od bluda. Kaže u hadisu od Ebu radi radijallahu anhu, da je poslanik smo rekao, a hadis Ebu dalu sunenu, kaže, oko čini blud gledajući. Zato onaj kad je ušao Osmanu, došla delegacija, pa Osman kaže, neko je od činio bludo, kaže, Emir Mumini, on je bio sad Emir halifa, jel to opet i sad dolazi objela, kaže, ne, ite kuferasa mumin, fe innehu bila. ona je binulila. Tvoj se pogleda vjernika, on gleda Allahu i se vidim da je neko da čio blud, a znao je ko je. Samo htio da sam kaže. Kad ja sam gledao u ženu kad sam išao vamo, gledao sam u ženu kad mi je Znači tu vjernici mogu primijetiti. Onaj ko gleda u haram Allahu, znači ne da nura u njegovom licu u njegovom pogledu. Pa kaže, isto tako jezik čini blud <coughs> pričajući. Kad neko priča sa ženom bez potrebe, ja isto kaže ruke čini blud dohvatajući, noge koračaju, čini blud. Duša tu kaže želi. Ko kaže kada meni je mrtak Ko kaže da mi je mrtak kaže vam. Evo kaže hadis da mu duša to želi, svaki. A pa šalma hadis, poslanik prenosi. A to polni organ potvrdi pobjede. Šta znači polni organ potvrdi pobije? Znači do njegovog je imana, do njegovog je imana, zato poslanik sa kaže, ko mi garantije za dvije stvari, ja njemu garantije za žene. Ko mi garantije ono što je između dvije noge i između dvije usne, ja njemu garantijem džene. Znači to predaje, predaje od Abdullah ibn Mesud je upitao, kaže, Seltu Resulala se on, eju zembu Koji je, kaže, grijeh najveći? Kaže, en je bila Allahu Da prepišeš Allahu druga, on te je stvorio. To je zadnji. Da učiniš šip To je zadnji. Znači, nema više, nisu upitanje su vijenik ili se ne Sigurno se ne vidi. Pa kaže, jeste, je to najveći ali A koji poslije njega? Kaže, da ubiješ Kažem, tu veleduke duke, hašeti imla. Da ubiješ svoje dijete straha da neće ima šta jesti. Jer ti, Allah Žešanu kaže u ajetima, nahnu nezrukukum i ijahu. Mi vas prvo hranimo, što vi da nima vi donosite na kad. Mi vas hranimo kao onda nija. I vi možete da sve prenosite. Kao što vi ste, nećete moći na faktičnijem ako se rodi i donijeti, vi da muslimani uzmu samo ovaj hadis i bilo bi dovoljno da pijede i kuže i nema se braća zadovoljavaju sa dvoje djece. S jedno dijete pravdaju se, treba dijete sve obezvijediti. Pa je sahabe obezvijedili sve ono što... Ko ti obezvjeđuješ, Allah će lešanu svakog insana mu dadne rizik. A šta je rizik kad je ukusan rizik, kakav je od glavi po sudanju Nije ni samo hrana, neko i samo je rizik hrana. Risk, risk je znači i kuća, i odjeća, i zdravlje, i sve je risk od Allaha Azza Upištaj mu risk. Šta se ti ima zatim Pa kaže, jes, i to je veliki grad. Koji posle toga? Kaže da učiniš zinjalu sa komšijom svog, ona, ženom svoga komšija. Posle toga, na trećoj strani, da učiniš zinalu sa ženom svoga Pa je kaže, onda posle toga, ovaj hadis i ovo pitanje bilo sebe, kada bila Ibu Nesud, da Allah Đelešanu objavi suri Furkan, وَلَذِينَ مَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى إِثَامًا Kaže i muteke, bogoboja, Allahovi robovi, Ibadu Rahman, robovi milostivog, kaže su oni, njihova osobina. Volazina la jeduna ma Allah ilana. Oni koji je činje širk, ne dozivaju nikom drugog, ni u dovi, ni u ibadetu, ni nikom ne baziva Allahu azza ve džel. oni kaže koji i šta dalje. Koji ne ubijaju osim ka šarija zahtjeva. I oni koji vela je znu. Oni ne bludeće. Ako tako uradi, teška će ga kazniti. Sama pati će ga A pa onda kaže u ajetu dalje Allah Zršanu ilahir ajet, preskače jedan ajet, kaže Ila men tabe va amene va amile salihan, ulajke yubedilullahu sejatim hasanat. Vekjana Allahu gafuraj. Osim ko se pokaje i bude radio dobra djela, Allah će njegova loša djela dobra pretvoriti. Vekjana Allahu gafuraj ima, a vidjet ćete da je Allah Đelešanu gafuraj onaj koji praša i koji je, koji je milostiv. Kaže Allah Đelešanu u suri Enam, neki kaže da je ovo čak deset zapovijesti o jajci. Kaže, وَلَا تَكْرَبُ فَلْوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتَرْ Nemojte se primicati razvratu javnom i tajnom. Šta znači tajni, šta javni razvrat? Tajni razvrat je znači da ti loše ima, misliš u sebi, da si popar u sebi. To je opasnije nek vanjski razvrat. A vanjski razvrat se vahiše nazvano je prvenstveno sinjalo. Se vahiše je prvenstveno Allah i poslanik nazvano sinjalo. Nema veze koje vrste obljeda, bio homoseksualizam, lez, ili bilo onaj, znači direktni sinjal. Uglavnom ovo se zove se Kaže od Ebu Hureyre, hadis koji opasan, neka smo ga citirali ovdje, kaže da je rekao, kaže, la jezni zane hije nad, jezni ga huva Nije će činiti blud zinjalučar i a da su mu'min. Šta ovo znači? Ovo znači mu'min sebi će dopustiti da se spušta sa svojim imanom na nivo da čini masijeta Allahu azzawajal, da čini greha Allahu azzawajal. Pa poslušajte u šta se upušta čovjek koji čini grije. U Hadisu stoji u jednom od i kaže, kaže kada čovjek čini blud žena, ima li za njih izađe i kreće se. Znači, i ako se pokaje, on mu se vrati. A šta ako se pokaje? Ne vraća. Ako se pokaje, to je veliki grije, On mu se vrati. Od ne može sada namaza namaza džume do džume bajra već reći gospodaru prosti mi taj i taj grijeh. Većina u Leme kaže ne može čovjek reći gospodaru prostimi mi sve grijehe velike i tamo. već kaže mora posebno spomenuti svaki grijeh. Šta je uradio? Gospodar moj oprosti mi ovaj grijeh. Pa će mu Allah Đelešanu oprostiti. Ovaj bilježi dao, ovaj hadis dao, Tirmizi i Bejheti. Dalje kaže, poslani su u hadisku je bilo imam hakim, kaže kad neko od vas čini blud, sa njega, kaže, Allah Želešanu svuče, ima isto što vi košnu jedan kasa sebe slašta s svoje glavi. Tako mu imam stavi. Tako mu imam, znači, ovdje od njega. Kao što, kaže, vi košnu skidate sa svoje glave. Prenosi se, Ebu Zer prenosi, a Ibn Hibban bilježi hadis da je neki u Beni Israil, poslanstvo rekao da neki u Beni Israil, 60 godina i 60 godina u kući Većinom bio u kući. Kaže, jedne prilike izašlo kao da se malo razonodi, malo da, da uzme zraka, malo protegne se, kako mi kažemo. I počeo voda ulicom sretne žene. I priča sa njom popriča, ovo je dokaz da čovjek istila, da se ne smiju miješati muškarca pričat bez, bez potrebe. I će popriča učinje se malo. Kaže, kad mu je Allah Želešanu predstavio i donao ga na obračun, predstavio njegovo obračunavanje, 60 godina i baleta prevagno izvinjavao. Međutim, šta mu je pomoglo? Kad Allah hoće nekom prostiti. I to je veliki grije, može Allah prostiti. I su vi da veliki grije ste svakom kjaterima. Kaže, otišli da se okupa taj dan od Rukluka kada je učinio zinjavu, imao je dvije kifle, dva komada hljeba. I neki je prošak naišao i zatražio da jede. I on mu pokaže očima da uzme te dvije kifle i te dvije klifa se sporedile sa dunjalukom i prevagila sadakati. Nemojte, kako tu, može Allah sve. Ako istina to radi, može to Allah Đušanu Kao što onaj napojila psa ili onaj u različitim predajama kveni pa Allah oprostio zinjalu. Bili mu vehidi, ali Allah i Đušanu oprostio, oprostio zinjalu. Da li je vraćao blud? Svi se danas boje siromaštva. Jer Allah Đušanu kaže da šeitan ljude straši siromaštvo. Znači šeitan. <clears throat> Kaže Abdullah ibn Omer, kada je poslanik sa sam rekao, blud, blud čovjeka čini siromašno. Otklanja se od na fakat. A s druge strane smo vidjeli da su ljudi, mnogi bogataši, potrošili svoj metak, kako mi kažemo to, rospije, <laughs> rasulo je njegov metak. Tako? blutice, račulemu i metu. Pa isto je rekao poslanik sallallahu ali i sallam. Dalje kaže od Enesa radijallahu a ovaj hadis od Jezu Behekvi, od Enesa Harati bilježi hadis nepoznatan prenosa hadisa, e, koji je pisao hadise, Harati kada je poslanik sa osnovom rekao, onaj koji čini blud je isti kao i onaj koji se klanja kibu. Što ova poržnja ko pije alkohol kada pa se klanja kibu? Znači ovo je onaj koji ne može u ima Allaha ostaviti blud, pa mu šeta naređuje to, pa to biva kao ima mu znači naređuje da dalje to biva božanstvo. Da li Burejde, neko da je poslanik sallallahu alihi je rekao, sedam nebesa i sedam zemalja proklinju bludnika i bludnicu činje blud. Sedam nebesa i sedam zemalja proklinju bludnika i bludnicu činje Kaže, a na, na u dehennemu smrad koji će izlaziti iz polnih organa grudnice i grudnika će ezijeti džehennemlije. Džehennemlije koji su smradu inače. A toliko će to biti organom da će ezijetiti džehennemlije. Rekli smo da guta reka, kad smo govorili o alkoholu, da će napojiti ono ko pije alkohol sa gute rijeke, pa su pitali ko je, šta je guta? Pa kaže, gljivoj za koja ističe iz polnih organa, lud, ludi. Kao ovaj hadis, što sam malo prije spomenuo, bilježi imam za. Kaže Migdad ibn Esad, poznati Asab, Asab koji je imao konja u bitki na Bedri. Asab koji je bio jako dobar borac. Kaže je poslanik sallallahu alaihi wa rekao da čovjek učini zinjavu sa deset žena koji nisu komšinice, lakše nego da uči jedan sa kom, ona je žena su komši. Što je ovo ovako u hadisu koji bilježi sunane? Što je ovako? Odnosno Ahmed bilježi muslim. Pra, zato što je blizu, pravo i što su blizu, on lako doći do, do dodira i do znjavka. Dalje, kada je u pitanju, pogotovo braću i sestre, ističe se ovdje hadis u pitanju žene muđahid. Vidite blagodati šarijata. Zaštitio žene ljudi koji su se došli boriti za njegov U hadisu, koji je u da isto obilježi hadis, da sam sam rekao, kada supruge muđahida su za one koji su ostali iz džihada kao njihove majke. Da li se iko ovako ponaša, kad vidi sestru brata koji je ošao u džihad, da je gleda isto svoju majku? Možda pomsku na šta ruku. A ko kaže iz neveri muđahida u ovim stvarima, i znači, izneveri ga u porodici njegovoj, na sudnjem danu će doći mu džahid. I uzijet će mu dobri dijela koliko hoće, pa kaže poslanik, šta mi što će ostati? Svako će trebati dobra djela Neće ništa mu Sad će mu dobra djela uzeti. Ovaj hadis bilježi imam sa sahiju i imam Nesaj. Da li ima više vrsta bludeva I neki su teži od drugih. Kaže imam kaj. Imam Kajin u knjizi Tempihul gafilin 140 stranica. Kaže, nije isto blud oženjenog i neoženjenog. Nije kada isto blud staraca i mladića. Nije isto blud učin sa komšinom ženom i sa nekom drugom ženom. Imaju stepen. Nije kada isto kad učini blud starac i mladić slobodan i rob. Nije isto kad uči kada je blud, blud alem i učen daja kad uči to obični okjelatom. Njihovi će bludovi i njihovim pozicijama će <clears throat> A Abdullah ibn Umar kaže da je poslanik sa rekao, odgovara za ovo ime. Nikad se ni jednom narodu nije pojavio razga blud, a da Allah taj narod nije kaznio bolestima koje oni nisu poznali. Sida, felix trica i ostale bolesti, spolne bolesti. Allah ne da da nađu, ima za svaku bolest mali kaznu sam. Upravo zbog kazni na dunjalku rudnika koji čini Ova hadis isto se bilježi u sudanima. Znači nikad se međunarodno narodom nije pojavio blud, a da je Allah nije kažnjavao takvim bolestima. Koliko danas? Čitao sam e, statistiku u svijetu. Da, moja slabost tog jezika savremenog jezika. Znači, čito sam, znači e, vijesti od prije, ne od sad, od prije vijesti 80 70 u Americi i, u Europi. Kada su cifre oboljenosti, u Sirije bila preko milijuna? A možete znati šta je danas? Na zapadu je normalno, zapad koje mi tegnimo njegovim integracijama, je normalno da čovjek odvede svoju ženu u javnu kuću, kao što smo ovdje govorili, da je zaposli, da, je, da ide joj staž na taj posao. Normalno je da, evo i kod nas je posla normalno da djevojka dovede momka u kuću i da spava sa njim u sobom drugoj, a tu su roditelji. Normalno je da otac svoju čerku gleda čak preko televizije i normalno je da se snimaju erovski porno filmove, vrući seks, kako to oni zovu, i da roditelji gledaju to i da svi gledaju i zajedno čak od muslimana je normalno da svi zajedno gledaju film. To je normalno kod grešnika. Znači, grijesi su prešli, prešli sve granice. Od Ebu Hurere se bilježi Hadis Buharija muslim. Dvije kada skupine ljudi nisam vidio. Pazi. Dvije skupine ljudi nisam vidio. Hadis bilježi Buharija muslim. Ljude koji nose palice policiju i udaraju narod, u džehenemu nije vidio. Pazi, kad bio na Islam Raođu nije vidio. U džehenemu nije vidio, znači duboko Kaže, i žene ali pazite ovo, opasno za muslimanke. Kaže, odjevena a gole. Poslanik kako kaže? Odjevene a gole. Pa kažeš, poslanik i sa opisuje. Kaže, umrću se u hodu. Umrću se u hodu. Koliko danas ima muslimanki, oblačiš štikla, u štiklama, ne što normalno hoda. Mora, znači, stražnica i lijevo Koliko, a rekla šetan, sjedne na stražnicu i da viče ljudima gledate i na sebi, na, na, na, na Znači, nisam sve je dvije skupine. I kaj, šta kaže? Na glavama ne, ona ima mahram. Ona je odjevena kao. To je znači, kaže Lema, šerhu, tijesta odjeća, prozirna odjeća, kratka odjeća. Kad na glavama im punđe, pa je Lema protumačila ovaj hadis, vežu lepove gore. Koliko danas ima, završe školu vjersku, a ovdje ju kao punđa. Kao vrbe, kaže, horosani djeva. Znači, je neprikladno obučene. Šta kaže? Opisuje današnje, kaže, dolazi će, kaže, u jahalicama, ugodnim cicajima, u mečki, u džipu, kada one su proklete i prokunite ih. Ako je Ebu Hurere rekao ženi koja se namirstala da ide u mešćinu, kad kaže imam šakir, kaže, kada je poslanik rekao da ona nije primlje nama što je sama mirisana, mora se okupati kao nupluka, kao što je Evo Rej rekao, e, morate zamisliti ženu koja se obuče, nakon da se izadi na ulicu, na načinu kao na mirisana. Kad poslanik rekao da se nama ne pa ide u mešći. Ili u drugo reći kaže, recite da je bludica, koja se sama mirisala. Šta mislite za oni koji su obukle milići? Šta mislite za današnje djevojke koje su obukle helanke i Koje su ljeti, hodaju kupaši kostima koje idu na plaže, na gole plaže. Šta mislite stanova koje noću sa muškarcima i po cijelu noć provode na a ljube se po klupama? Kaže poslanik za ove prvi, prokunite ih! One su proklete. Mi nećemo proklinati. Poslanik nije posla poslada da proklinje, ali hoću da vam kažem da je ovu opasnost. Ovaj hadis to denesa radi Allah da je u Buhari, a što sam sa Iju, kad je poslanik bila ista miražu, kaže, kad me vodio Mele Džibril, kaže, čuo sam tiku. Pa sam rekao, ko je on? Kaže, da malo približimo, kaže ova doma. Kad se kaže približio, vidio sam neki, neki koji je bio gore uzak do širok. Kaže, i bilo su neke žene ljudi koli. Pa je vatra, kaže, ispod njih liza, pod nogu im. Kaže, išla i lizala i dole spod nogu, one bi, kaže, treće, iza, u na vrst. Pa onda opet se vrate zo. Pa sam pitao, a u ja će vrijeme, ko su ovi skupine ovako kažnju kada ovo su zinjavučari i zinjavu, zinjavu, one žene koje su činile zinjavu, poštaju zinjavu. I ostanu tako do sudnjeg dana, šta da će biti na da U drugoj predaji još opačnije kaže, vidio sam zinjavučare i zinjavučarke kako su obješene kukama železnim ušjanim, one za njezna prsa, za njihove prsa, a muškarce za njihove polne I tako vi ste. sta'an. Allah mu možete zamisliti koliko, koja je ovo prijetnja za Kaže u hadisu, pa još jedna od prijetnji kazni, kaže u hadisu Ebu Hurere, kala Rasulullah sallam, salatatu la yukellihum Allahu يوم vela ولا i إليهم vela يزكيهم vela مضاب. Sa trojicom Allah Đelšana svi radni će razgovarat, neće ih pogledat i neće ih očit. čeka boma. Jedan od njih šehun za. Oženjen i stara Znači, oženjen i starac Drugi je iza njega melikul kezabu. Vlada mažom Treći je, uvek kaže da a ilu u tekbiru. U Kaže, siroma koji se oholi. Koji Znači, Buhara je muslim bilje hadis. Znači, ovu šum čuću, Allah Žanić, kula neće zvonići očito grijati. U Rebu Horere, Ebu Horera prenosi jedan hadis koji opisuje stanje da je blizu sudnji dan. Kaj je poslani sa tom? Pred sudnji dan pojavit će se dinjalu. Kaže, radit će to javno po ulicama kao magal. ha? Evo sad javno po ulicama kao magal. Po parkoma javno, isto magal. Životinja, van razuma, u laki kelo, van belog matavu. I gori stoki. Pa kaže, najbolji će biti među njima oni koji kaže, pa da je vam <coughs> To Kad niste makar negdje vašo sklonost. Najbolji će tad među njima, koji će reći, što se lice sklonili? Koliko smo puta prošli smo rekli to? Ha? Je tako? A ako i reknemo, vlast i štiti. Vlast hoće ne mora. Oni uvode ne mora. Oni su i napravili da bude ne mora. Zašto? Žena tu svaka, malo koja žena može primijetiti su Šta hoće zapad sa emancipacijom ženi? Šta hoće zapad s parolama, pod sloboda ženi, jednako ženi? Hoće upravo je s time ženu učinila robom. Koliko se danas bilo robe prodaje? Koliko žena se preprodaje preko granica, pravi se pasu, pa se u javne kuće. Zovu i da zaposli se na zapad pa i tamo uvedu u javne kuće. Pa čak i rođaci. Tu, smo mnoge optužbe žena na račun države ili pojedinaca, kako su ih prevali i odali u javnu kuću. Pa racije prave, pa puste dozvole javnu <clears throat> kuću, onda prave raciju, hapse žene po javnoj kući. Ja dozvolio su javnu kuću. A šta, šta se radi radili? Znači, odmah u startu sprečaj da nego liječi. Vela takva buzina. Nema u javnoj kući kom spomenuo šerijat javnu kuću. Nadam odmah, znači bude krava. Vela takva buzina nema ni blizu bluda. A kamo da? Da učiniš blud. Dalje, što se tiče, braćo, kako je to išlo postepeno? Prvo je sufu, u Da skinu ženika, da je vidi lice. mogu vidjeti kakva je, smija se. A čak kažu u lema, po liću mora ženike ljepotu a po, po rukama kakav izgod noću u tome maher, kako mi kažu. Znači, radi se na tom. Politička može biti ljepotu žene, po rukama zgodnoću žene. Pa sufur, prvo je Kjafer i šeta htjeli da skinu nikav. Lice. Lice je najbitniji dio tijela. Dalje, poslije toga ihtila, Miješa, hajmo na posla. Muškarci i žene. Pa žena više voli direktora, ne su čovjeka, sanjuje više više što je svaki dan, kadiji dan, da toga su kad je zaposlen. Jeste gdje vidjeli baš, malo ćete vidjeti ružnicu kad, kad ima prijemni, i ona na prijemnu mora hoda ko na bolnoj revi. Okrta se ukru. Ha? Ne muškarca Jes, i to što nema muškarca sekretara. Znači, ihtila, mešanje, napravljeno od strane šetana i sredbenika šetana, samo da ljudi imaju jeftinu robu. Dalje, i zato ga išao Da te žele da skida. Tamo kad govori Allah za šalom Adamu i, Adamu i Havu, kaže, kaznio je čime kad su dotakli se drveta? Skidanjem odjeći. Kogod bude šeta na postušu ko Adam i Hava, skidat će odjeći. Šetan ide se skida odjeći. Allah Đelšanu kaže da je njom dao odjeći, Allah rekao da pokriju stida vješta. Da se pokriju od učine. Pa kaže, onda li baš takva zalika. A odjeća bogobojaznosti je najbolja odjeća. Šta je za žene odjeća bogobojaznosti? Njezin hijab. Mnogo je jedna bogobojaznost, hvala, ali njezin hijab. To je odjeća ko žene, odjeća bogobojaznosti. Međutim, mi ćemo navesti 12 primjera u Koranu kako je Allah Đelešanu su u jednoj suri, suri nu, kako je reguli dunjavu. Prvo je, kao što smo ovaj, spomenuti zabrana ženitbe sa bludicom. Znači kada je Allah zašto kaznio ljudi kaj bludicu, da više ne mogu se oženiti osim bludicom ili mušikom. Pa kaže Allah zašto ezan je tu, u ezan, odnosno, halalte, kažnjavanje za blud, prvo. Kaže Allah zašto ezan je tu, ezan Kaže, bludnicu, što ovdje zanijetu, pola zaniju, žensko pomoškarstvo. Zato što žena više je blud. A lijevo je mudrost Korana, a narod Korana. A za krađu šta kaže? Osariku, osarikatu. Prvo ću kao se spomenu. vas, pa kradljivac su isto A ovdje kaže da blud zani je čuva Žena pa muškarac. Zato što čovjek više krada, a žena više čini blud. To je mudrost Allaha, to je znak da je Kur'an od Allaha. Feslu kulle vahide minhuma nije teđelde. Svako od njih ako nisu oženjeni, po stotinu udaraca bi Ali pašte, ovaj se kriju druge mudrosti. Kaže, nemoj da vam je žal što i kažnjava. To je bolje, šta udar, što Allah što nemoj da žao? Daje se prednost općijem nad pojedinačno. Bolje da se sačuva zajednica od nemorala, a da ovoga biću. Nemoj da vam žao. I šta još? Da bi drugi primili pouku ne prisutuje jedna grupa ljudi da to Dalje, druga stvar. Kažnjava je Allah Đelešanu da ne mogu oženiti cestu robom. I tu je mudrost, slučaju kakva to mudrost. Kaže Allah što? kar ezani, la jeću ila ten evo mušiketen. Kaže, bludiku nije dozvol da ženi osim bludicu i mušeći. Kaže, u tu la jenkihua ila zani, evo mušik. Kaže, a njoj bludici nije dozvol da se udaje osim za bludnika ili mušika. Kaže, وَحُرِّنَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Tu je strogo zabranjeno mušnika, osim ako se pokaje. Ali kaže u zašto zani zani? Bludnik bludnic. Kroz život ima svakakvi čovjek u braku Ako zna da mu je žena učinila djetu, pasti. Ali da mi se praviti da, da, da smo neljubomorni, sve iskladno vidio si svoje žene kakav tu stojali smo. Umak sumne. A šta mislite kad se znao da se izvadi iz javne kuće? Priča o njoj selo da Pa kad se i pokaje, kad ta će ona dobi na noć, tako? Ti si bila vaka, ili ti si bio vaki. Pa je to mudrost Allaha Azzeveđel. A ovo da želim, da se udaje za mušika, vjernic, nije da se udaje za mušika. Što je ovo? Da kaže koliko je to ružna stvar da je mušik odgovara, a ne on To samo one radi, oni koji radi sve Pa Allah došao iće stilistike Kur'ana. Dalje, treća stvar, čišćenje jezika. Znači da čovjek ne obtužuje za blud češće vjera. Zašto? Hoće ovdje u ovom ne kaže sam da nije pojenta sam obtuživati česte vijece, već da se kaže koliko je blud teška stvar. Pa da to staviš mu'minu na teren. Pa kaže Allah Đelešanu, وَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُسْكَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ Kaže, ona je oni od vas koji osude muhskanati, česte vjernice, da su činile blud. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَ شُهَدَاءَ I ne dođu sa četiri svjedoka. Pašte, koliko je opasno. Mora doći sa četiri svjedoka. Čitao sam nedavno to u brašnom pravu i došao sam do ove kaže, ako Trojica kažu je, četvrti kaže nisam ja siguran. Ovo je prvo pa nagrava ova trojica. Znači moraju se trojica to kakav je poslanik da kao uže koje je ošlo u, u bunar. Sve četvorica. Da? Sve četvorica. Sve četvorica jeste, ja pišem četvorica. E, znači moraju vidjeti kao uže koje je ušlo ili konac koji je ušao kroz ne uši. Pa kaže Allah Đelešanu, feče duhum samane te džalbe. Ako potvore se dovesu doke, 80 udaraca Samanine džalbe. Znači, ako ne donesu dokaz, oni se bićuju 80 udaraca biće. A možda i jesu. Ona se mora zaključiti. Pa kaže, vola takberu lehum šehadatan, ev, e, ona, kaže, neće nikada, ebeda, nikad više njihovo svjedočenje Wa ulajke humul الْفَاسِكُونَ Kada to su ljudi grešnici, Hristo I zine osim oni koji se pokaju, mi baš, poslije toga, zalike, kaže, poslije toga se pokaju, la aslehu, i popravi se, ne sam pokaju se, već se popravi, popravi s Kaže Allah, što fe ila Allahe a zaista je Allah, Đelešanu, onaj koji je milostiv i onaj koji koji prašta. Dalje, četvrta stvar. Donošenje dokaza za potvrdu da je čovjek vidio svoju ženu da je učinila blud ili lijan. Pravilo lijan, zaklinjanje. Ako nema svjedoka. Jedne prilike Omer jeo hranu. I smo ovo govorili. I dotuču čovjeka sabru. Na njoj kao. I to će za njih dvojica. Kažu, Emir Mumin, ovaj nam je ubio Kaže, Omere, Emir Mumin, ja udario pod sredine Našao se čovjek među kraćima. Među nama. Je ovaj išekao. Muda čovjek. Kaže, on pita njiha, kuda je Kaže, on je kad njega rače koji na ženi. Kaže, on je ovako okreće sabre i opet kad budeš tako zašto svoju ženu, opet tako Sjećate šta Ibn kada kad je rekao, poslani priču za, za svjedoke kad se zastane svoja žena. Pa je sad, ibn Veka, ja kad svoje žene, ona me ovako sabro, možda se ide na njega, ide na njega, A sam, što ti govoriš, što priča? Kaže poslanik u tome, e tađe mu mire tu sada. E tađe mu mire sada, znači vi se čudite ljubomori sada. Allah je ljubomorio, kaže, je čas sam ljubomorni sada, Allah je ljubomorio od od mene. Vidite ko, a kaže u drugom Adisu, Allah je najljubomorniji kad njegov rob i robnja čini zid zinjaluk. Pa kaže, ko okrivi svoju ženu, a nema se doka. Ovo je desilo se u, u Hilalu ibn Umeji, koji je zastao svoju ženu sa svojim amilicom. Pa kaže Allah Đelešanu, وَلَذِنَ يَرْمُونَ zvađehum. Oni koji osude svoje žene, وَلَمْ يَكُلَّهُمْ شُهَدَاءَ i ne budu imali nikoga kao svjedoka ila enfusem, osim sebe. Pa šehadetun ehadi erba šehadati bila. Na je da se četiri puta zakunu Allahom i peti puta šta? Wal hamisetu, odnosno innahu lamine sadu, da je on istinu govorio, wal hamisetu peti puta inne la'ne telahi alehi in kjane mil da je Allahu protestno na njega laži je on I kaže, doveli su njega I on se odmah zakljuo. Kaže, ona je rekla da ne, kada danas neće osloboditi svoje kolena, ukinula je nam. I zaklila se i ona. Kada, kada postavi prate, ako rodi crno dijete debeli butina, to je od njegova mišća. Kaže, stvarno rodila. Kaže poslanik, da nije ovog milijana prije. Kaže, ja bi se odnala Znači, ovaj Lijan je spriječio A ja se kaže da je neki su se, kaže, kad je bila pitanje ubijstva, ima jedno pravilo koje kaže neki da je ne može biti pravilo, kada ubije se u nekom stelu u šarijatu čovjek i naledene ga nam u 50 ljudi su sela se izabira i da se zaklijetu da umiju. Ili da plati su krvan. Stodi tebe, Potpuno na Kaže, i desilo se to jednom dola poslanika. I 49 se zakune a jedna žena dođe sa svojim sinom i kaže ja se ne bi zaklila, ja bi dala zikra. Kaže muž. Kaže nije prošla ni godin dana su četiri testa. Ovi što se tako laga. Tako isto ova žena kada nije dugo živa. Allah će bešavno kazni ovu ženu koja za koji nasade Allahovu prokvijestvu. donijela, znači Allah to brzo kaže Dalje, čišćenje i čuvanje duše od pokvarnosti i pomisli da se čini znamo. Šta je ovo sad? Pa malo, ja malo se uključimo. Znači, da to, da to bude nenormalno kod vjernika. Da ne može da zamisli čovjek, da čisti duš, da ne može da zamisli da neko može učiniti znamo da je to stvar. Pa u vezi Ajše radi Allahu anha, Allah Đeršanu objavio ajka Pa kaže Allah Đeršanu, kaže levla iz semljatomuhu, kaže, a zašto oni kad se čuli, Zane, zane mu'minine vel mu'minatu bi enfusim hajmen. Kad su oni čuli za Ajšu kad čina budu lijepica, što nisu oni svojim dušama pomislili dobro? Što su ova pomislili zlo? Wallahi, danas ima braći i koji sam čekaju I jedna čekaju da proširi. Nažalost, to je tako. Muslimana ima danas koji ne znaju sigurno. Samo nade skali. i odmah širi taj pesam. A vidi šta Allah Zulšanu kaže za Ajšu jer sve vidi Što ti pomisliš dobro, što ne kažeš, ma nemoguće mogu je to, što ma kažeš, aha, jes, ja sam ju vidio tamo, ili Što ne kažeš, ma ne nemoj mogu tu pričati, ma čuva se to govora, ma to je bilo, to je otvora, to Međutim, odmah znači kreni i tako što tako biva i onda. Dalje, šesto zabrana i žena za širenjem loše glasine. Kaže Allah što, i nadazina i osigurem tešija, fahišetum, fil ti amin. Oni koji budu volili da se ružne vijesti, bilo kakve čuju vijednicima, ovo je jako opasno. Kaže Ulema, kaže ovo je za one koji hoće slobodu ženi. I blate nikave hijab žene. želi da se odma čudnje loše. Ili razgoličavaju žele da se odma čudnje loše. Pa kaže, ko želi da u se čuje loše, a ko danas svi da... Jedno čeka da čuje u šta loše. Pa kaže, kaže Filedine amenu, onima koji vjeruju, lehum azabu na limu. Njima žestoka patnja slijedi, onaj srpsku patnju se slijedi, onaj prijeti, fi dunja lahire, i na dunjalku i na ahiretu. Wallahu ja'lam entum ma ta'lam. Allah zna vi ne zna. To ajš. Allah zna vi ne zna. Ako nije se doka, Allah zna vi ne znate. Znate što je Allah zna, Allah ja'lam entum ma ta'lam. Znači Allah zna, nema svjedoka, Allah zna vi ne znate. što se upućite što ne zna. Dalje, sedmu, <clears throat> Zabrana pogleda je dokaz koliko je zinjalu šteta ne Zabrana pogleda. Šta to znači? Zabrana pogleda. Allah Želšano je zabranio prvi korak do zinjaluka. Kul mu'minine je gudinu sanam, jahu Reci vijednicima neka obore kule sve neka čuvaš ti nas. Kul mu'minat je gudinu sanam, jahu pruđe. Razlike je Kaže, reci vijenicama, neka obore poglede svoje, neka čuvaj sita mjesta svoja, je za nje Allah kaže, kada opisuje mu'mine u suri mu'minun, kada vele zine humli foruđime hafedu, ila ala izvodnjama melekitima. Kaže, i oni mu'mini, koji ako iskrenu deset stvari, kako kaže Omer naučio žene, jesu oni koji čuvaju svoj puni organ, osim žena i oni koji su u to jeste robinja. Dalje, u hadisu od Sejda Hudrija, kada su pitali da se okupljaju nas negdje, kao što danas Omana se okuplja na pola sela ili kraj vode, kaže, nemojte se kada okupljati po putima, kada budete negdje sastati, pa kaže, onda ako se morate sastati, onda imaju pravila. Prvo šta je rekao vladu? Prvo borzove, drugo, naziv, odazivajte i nazivajte se selam. Treći, naređivajte dobro i otklanjajte i sklonite se na, na kraj puta. Ali radi Allahu u u tefsirima ovi jajeta kaže Allah poslanstvo kare Alija nemoj pratiti pogled pogledom. Prvi je tvoj, drugi je še, šeitan. Prvo imaš povući da žena, drugi čine, onda ima neki razlog što ti gledaš. Ti se hoćeš opet da vidiš se svidi nešto na njoj. Znači prvi je tvoj, drugi nije tvoj. ne isto jednom da Saba kaže kada je pitao pogled, kada je bor pogled. Znači, činiš haramo i pasta, ne samo žena, od svega što ti moglo srce da okupira, od toga je obavljeno na Pa kad, kao što je Sulejma vidio dobre konje, pa čovjeku kad vidi dobro auto i tu mu napraviti ženu, sestre, fiknu u srcu, što ona to nema, treba da obori pogled. A pogotovo i znate šarijat zabranio samljivanje sa kolobradim mladićima da ne bude duhovnu srcu. Ali i zabranio u gledati u lica lijepi mladića. Vidite kako je šarijat riješio ove stvari. Znači, ne obori pogled. Kako kaže u onom hadisu Rebu i pogled čini blud, a njegov gledanje. Dalje, jedan od razloga vel, onaj, štetnosti zinjaluka i veličine grijeha zinjaluka jeste za je zinjaluka jeste dozvola za ulazak u kuću. Znači, Allah šano kaže, ja i juhala ti namila, tehom bujuta, gajra bujutikom, hata prstencu od srba lajla. Kada ovo vjerići u tuđe kuće ne ulazite, dok dopuštenje ne dobijete i dok kućan ne postavate. Šta je to dopuštenje? Kaže, poslanik niku ku kruca. I okrenu se od kuće. Znači, rekli smo da ako bude provjerivo u tuđe kuće, kaže u hadisima, pravo mu izbije oko i ne plaća krvan. Jer je gledao tuđi jad. Dalje, zabrana Zabrana se ženi otkrivati. Zabrana se žena otkriva. Znači i to je propisan radi zinja, kada se žena pokrije. Jer Allah Đelšanu kaže, kada pita pogled, to je kada čišćije na vaša srca iza okvarne po, poglede. Znači žena se pokrije iza, žena pokriva, da ne dođe do nemorala. Allah Đelšanu kaže, tako će se lakše prepoznati, niste na napast, ona biti dalje idemo u, u, u, u preciznije stvari. Zabrana udaranja nogama kad Arapski ne su halhale na nogama Pa je to zvećalo jedno drugo. Zabrana udaranja nogama. Pa ste, kaj zabrana udaranja nogama, šta onda sa Znači da žene obrać, navraćaju pažnju kada vodaju do zinjalu, kada netko vidi, a to je prvi pogled, je prva strelca koja ide do zinjalu, kada znači kada čuka u srce, Dalje, zabrana govora, to govora, jer ženi govor je fitna. Zabrana to govora da ne bi se neko kakava došao kaže, da ne bi neko čija srca bolesta pao na, na tu u spletku. I zadnji, naredba onima koji se ne mogu oženiti, da ostanu u Šta je poslanik neku hadisu od na sada. Ja mašala šaba. O, mladna, ko može od vas, se Komo Ko može od vas, da se tam se ženi. Ako ne može, ni rekao joj im na uzinjavu. Već kaže, onda postite, tako ćete lakše šta? Obarati, pogled, sačuva svoja. Znači, naredio je poslanstvo ovog šrija da budu, znači, kreposni da čuvaju svoj čas. Imam to pitanje.